Arotes kai Loukos. Arotes elusas tous delgos epipoton apege. Loukos de limoton kai trophenes de ton hos perietuke to ae arotroe tome en proton tas ton tauron zdelglas perieleiche. Laon de katamikron e peide kaze keton aukena anaspan me dunamenos epiten arusan to arotron esuren hode arotes e panelzon kai se azamenos auton elegen e o oh, kake ke catalipon tas harpagas kai to adikein epito geoponein trapeies houtos hoi poneroi ton anthropon can Christot et evangelo ontai dia ton tropon ul